Večeras kao što ste imali priliku već jedno duže vrijeme znači da upratite da je predavanje već trebalo možda prije dvije sedmice biti na ovu temu a to je da ćemo govoriti o Allahu i Tebare tela savršenim svojstvima odnosno svojstvo Allahovog veličanstvenog lica i njegove znači dvije ruke kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao. Dok ovdje vidite znači da je e, u naslovu i znači ruku gdje je došlo do greške znači Allah te bareke ta'ala kao što ćemo večeras vidjeti e, se opisao da posjeduje dvije ruke i to je akida ehli suneta, ehli suneta wal džemata. Prije svega Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ar-Rahman kaže وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ I ostaje samo lice gospodara tvoga, voličanstvenog i plemenitog. Znači ovaj ajet, kako Ibn Taymiye i naši učenjaci Selefa e, spominju, odnosno ovim istim ajetom dokazuju da Allah te bareke ve ima znači lice, savršeno veličanstveno lice koje on te bareke ve spominje u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, a isto tako i poslanik alihi salatu wasalam na mnogim mjestima na mnogim mjestima u hadisima poslanika alihi salatu wasalam zatim Allah Đelešanuhu navodi u suri al Kasasu e, 88 ajetu pa kaže kullu šajin halikun illa vađa Ovdje u ovom kuranskom majtu Allah kaže sve će osim njegova lica propasti, nestati. Znači sve će nestati osim lica Allaha Tebareke, tebareke Vetala. I ova dva ajeta Ibn Taymi u svojoj knjizi Akidatul Vasitije, znači navodi i spominje i ovim ajetima dokazuje, odnosno potvrđuje i utvrđuje Allahove Tebareke Vetala određene osobine, odnosno e, osobinu Allaha Tebareke Vetala njegovog veličanstvenog lica. Zatim ajet iz sure Sa'ad u 75. ajetu Allah Đelšanu kada govore o Iblisu pa kaže Kale ja Iblisu ma menake en test lima halektu bi jedej estakberte em kunte minel alin U ovom ajetu isto tako Allah Đelšanu kaže obraćajući se Iblisu pa kaže šta te je navelo o Iblisu da se ne pokloniš odnosno da ne učini seždu onome koga sam sa svoje dvije ruke stvorio. Znači, obrate pažnju u prijevod ovih kuranskih ajeta. Znači, lima halaktu bi jedeji koga sam sa svoje dvije ruke stvorio. Ovdje Allah Đelšanu spominje, odnosno, e, opisuje da je on te barek ta'ala stvorio i, e, i znači Adem alihi salatu wasalam sa svoje dvije, dvije ruke. Zatim u suri Elima ide četvrti ajet. Oni koji zapisuju trebali zapisati znači da prate ove ajete i ove dokaze jer zaista e, onaj koji želi da upozna svoju vjeru akidu i sunneta mora poznavati ove dokaze kada se posebno tiče ovog velikog poglavlja Allahovi lijepih znači osobina, i lijepih imena i savršeni, savršeni osobina. Allah Đelešanu kaže, znači u suri Al-Majde u četvrtom ajetu وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغُلُولَ قُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ Znači, obratite pažnju na prijevod kuranskog ajeta. Allah Đelešanu znači ovdje govori, jevreji govore Allahova je ruka stisnuta. Jadullahi gulule. To znači židovi opisuju na takav način Allah te i vetala onako kako njemu ne dolikuje. Zatim kaže Allah Đelešanu, stisnute bile ruke njihove i proklijeti bili zbog toga što govori. Pa onda se znači ovdje trebamo znači posebno brati pažnju, ne oba dvije su ruke njegove pružene. Pogledajte, znači dokaza. Bel jedahu mebsuta pan Znači oba dvije su ruke njegove pružene, on udjeljuje koliko hoće. Znači ovo su ajeti koje navodimo, koje spominjemo, ajeti kojima potvrđujemo i utvrđujemo Allahove tebare kvetara osobine, osobine lica i osobine Allahovi, znači dvije, dvije ruke. Zatim e, kažemo i potvrđujemo kao što ehli sunet potvrđuje, odnosno sredbenici poslanika sallallahu alihi veseleme, potvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo veličanstvenog lica kao i svojstvo dvije znači ruke onako kako to dolikuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom veličanstvenom biću. Allah subhanahu wa ta'ala, draga braće i cijene sestre, na mnogim mjestima u Kur'anu, znači spominje, spominje svoje veličanstveno, svoje veličanstveno lice. U suri Al-An'am u 52. majetu Allah Đelšanu kaže ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevod značajnog kuranskog ajeta i ne tjeraj od sebe oni koji se ujutro i naveće gospodaru svome moli, želijeći lice njegovo, ti nećeš za njih odgovarati, a i oni neće odgovarati za tebe, jer bi ako bi ih otjerao nasilnik bio. I ovaj ajet i pored toga što mi sa njim dokazujemo, odnosno potvrđujemo Allahovo te bareke veličanstveno lice, iz ovog ajeta mi trebamo uzeti i druge pouke. Znači, iz svega ovoga što se događa i dešava oko nas, da uzmemo znači pouku kako Allah te bareke odgaja i poslanika i ashabe koji su ga slijedili u dobru i sve znači one koji dolaze nakon njih kako se trebaju obhoditi prema drugima. Znači ne budeš od onih koji tjeraju od sebe vjernike koji zajedno skupa s tobom molitvu obavljaju u džamiju idu znači kao što Allah te bareke vetala ovdje opisuje one koji moli Allah te bareke vetala želeći lice gospodara svoga znači koji traži i žude za licem gospodara te bareke, te bareke ve ta'ala. Zato mi trebamo znači iz ovoga uzeti pouku u našem obhođenju, odnosno našim međusobnim, međusobnim kontaktima i druženjima. Sljedeći ajet isto tako potvrđuje istu stvar u suri Al-Kef u 28. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ Allah subhanahu wa ta'ala kaže budi čvrsto ili strpi se uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i naveče želeći lice njegovo pogledajte e, wasbir nefsak budi strpljiv ili strpi se u one ili sa onima koji Allaha dozivaju koji mole Allaha te barek ujutro i naveče što znači, dragi brate i cijena sestro, pored toga što mi ovim ajtom potvrđujemo i tvrđujemo, znači Allahov te barek vetala svojstvo lica, treba da uzmemo sljedeću pouku, a to je da ovaj ajet ukazuje da mi kada budemo skupa u našim džamijama, na mjestima gdje skupa obavljamo naše zajedničke namaze, Allah Đelešanu ukazuje upućuje da budeš strpljiv na takvim mjestima. Pogledajte subhanallah, u džami da budeš strpljiv na takvom mjestu. Kako zbog čega? Znači oni koji su skupa s tobom, obavljaju skupa s tobom, znači namaz, od njih možeš doživjeti neke znači, vrste zijeta, nedaće, nepravde, ogovaranje, i svega toga, ali budi strpljiv. Budi strpljiv i nastavi biti skupa uz njih. Tako da ona, iz ovog isto tako ajeta čovjek znači ne odlazi u džamiju će ga dočekati meleci gdje će biti uz meleke, znači mislim na ljude jer ne postoji neko ljude je bezgriješan a Allah Đelešanu ovdje ukazuje upućuje da će od takvi doći znači doći od te strane tih skupina i vijenika koji su safojima safovima skupa s tobom u džami nekada do vrijeđanja i sličnih stvari ali ti se strpi budi znači skupa s njima molitvu, molitvu obavljaj Zatim postoje mnogi hadisi poslanika sallallahu alihi veseleme u kojima se isto tako potvrđuje ovo svojstvo Allaha Tebare Kvetala, odnosno njegovog veličanstvenog, veličanstvenog lica. U hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim, poslanik alaih salatu wasalam kaže, pogledajte ovaj hadis, kaže uh, poslanik alaih salatu wasalam, džennetani min fiddatin anijetuhuma, vama fihima. Kaže, postoje dva dženneta, ili u dva dženeta će biti sve od srebra, znači posuđe to, i sve ostalo, ovema fihima. Sve znači, mimo tog posuđa, će biti od srebra. dženetani min zeheben anijetuhuma. I postoje druga dva dženeta, koja su znači, čije su posuđe, isto tako od zlata, vema fihima i sve ostalo, sve drugo će biti od zlata. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن I ovo nam je ovaj zadnji dio hadisa dokaz ono o čemu mi govorimo. Znači da poslanik sallallahu alihi vseleme nakon toga kaže u Edenu, vrsta znači dženeta, ništa neće sprečavati ljude da vide svoga gospodara osim zastora veličanstvenosti na njegovom licu. Znači ovdje Allah, uh, poslanik kaže uh, ala veđhihi fi dženneti adn. Znači što će biti taj zastor veličanstvenosti koje će prekrivati lice Allaha te bareke otala. Znači ovo je jedan od hadisa koji postoji, znači mnogo hadisa koje smo mi čuli, koje su znači svima nama E, dobro poznati. Drugi hadis isto tako bilježi imam Buhari od Džabira radijallahu anhu da je kazao e, Lama nezalet hazi ajeka kada je e, spuštan i objavljen ovaj ajet Kul huval qadiru ala en jeb'ath alijekum azabe min fauqikum Znači ovaj ajet govori Džabir kada je objavljen reci on je kadar moćan protiv vas poslati kaznu iznad vaših glava od ozgo. Kale Rasulullahi sallallahu alihi wasallam, tada u tom trenutku je poslanik sallallahu alihi wasallam kazao, A'udhu bi vajhik. Pogledajte, znači ovdje, znači dokazujemo ovim riječima da je poslanik, odnosno vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam tada kazao, utječem se tvome licu. Subhanu. Zatim nastavak, Eumin tahti arđulikum. I ovo je sure El-An'am 65. ajet. Znači Allah Đelšan je u stanju poslati kaznu iznad vas, odnosno iznad vaših glava, pa je poslanik sallallahu alihi vasallam proučio dovu A'udhu bi veđhik, utječem se, znači tvome licu, zatim nakon toga je proučio drugi nastavak tog ajeta ili Znači ispod vaših nogu Allah je moćan i tu kaznu da pošalje. Pa je poslanik sallahu alihi veseleme kazao isto tako, znači a'udhu bi veđhik. utječem se tvome licu. Ili znači na, nastavak ovog hadisa da ga citiramo do kraja, evo jel kum ši'an wa yuzika kum ba'se ba'd. Kale Rasulullah sallallahu alihi wasallam haza ehvan ev haza ejser Znači nakon toga Kada je proučio da se utječe Allahu te bareke ve ta'ala Znači e, tvome licu Zatim je e, nastavio kuranski ajet Da je Allah šan isto tako kadar Da učini da vas u stranke podijeli Odnosno da učini da silu jedni drugih iskusite. Subhanallah. Pa je poslanik tu salatu wasalam, kada je čuo znači ovaj zadnji dio ajeta, kazao ovo je lakše. Znači ovo je lakše, kada bi se podijelili ljudi ili kada bi oni protiv drugih ratovali, to je puno lakše od onoga da Allah te bare kvitala pošalje kaznu iznad nas ili ispod naših nogu. Znači ovo je puno, puno lakše. Zatim imamo hadis koji bilježi imam Nesai i Ibn Hiban u svom sahihu, a šeheh Albani kaže da je vjerodostojan, odnosno spomenut ćemo samo dio hadisa u kojem, znači, dokazujemo Uh, ovo o čemu govore, znači svojstvo Allahovog te bareke je tala veličanstvenog lica, a to je dio dove poslanika ali salatu wasalam gdje kaže وَأَسْأَلُكَ لَذَّةً نَظَرِ إِلَا وَجْهِكَ i molim te, odnosno tražim od tebe slast gledanja u tvoje lice, Allahu ekber. Wa ila I veliku želju dretnim, odnosno susretom za tobom. Znači ovdje vidimo da poslanik sallallahu alihi vseleme uči dovu wa as'aluke ledzatan nazari ila vajhik. I tražimo od tebe slast gledanja u tvoje, u tvoje lice. Tako da vidimo da ehli sunnet potvrđuje i utvrđuje znači ove osobine koje su došle u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam potvrđuju znači osobinu lica međutim u isto vrijeme negiraju kakvoću te osobine u smislu u smislu poznavanja kakvoće znači niko ne zna kakva je kakvoća niko ne zna kakva je kakvoća a u suštini kakvoća postoji koju poznaje samo Allah te bareke te bareke ve ta'ala a mi znači stvorenje ne poznajemo kakvoću Allahovog te bareke ve ta'ala lica niti drugih niti drugih osobina međutim isto tako ehli sunne draga braće i cijene sestre zabranjuje i negira sličnost sličnost i poistovjećivanje Allahovi te bareke ve ta'ala osobina sa osobinama stvorenja ali isto tako mi znamo, draga braće i cijene sestre, da stvorenja posjeduju e, svojstvo, odnosno osobinu lica. Isto tako posjeduju dvije ruke. Ali te dvije ruke i lice stvorenja nikada ni u kom slučaju ne mogu biti znači iste, niti slične licu, niti, e, niti rukama našeg uzvišenog gospodara, stvoritelja Allaha Tebareke, Tebareke Vetala. Kao što smo do mnogo puta spominjali i govorili, kada Ehli ne potvrdi neku od Allahovi Tebare vetala osobina kojima se opisao u svojoj plemenitoj knjizi ili sunetu poslanika sallahu njih veseleme, uvijek postoji oni koji su znači suprotno, suprotno ehli sunetu, odnosno sebenici batila, dalaleta, znači neistine, zablude i čiji su temelji kao što znamo u, znači u potpunosti pogrešni i neispravni. Od takvih zabludjelih frakcija postoje oni koji u potpunosti negiraju, negiraju Allahove te i Kvetala, savršene osobine njegova, savršena, znači e, lijepa, odnosno imena kao što smo govorili u poglavlju o Allahovim lijepih, e, e, lijepih, imena. Međutim, onaj, oni negiraju i kažu da Allah Tebare Kvetala ne posjeduje lice. Znači, oni negiraju potpunosti u osnovi da Allah te barek vetala ne posjeduje lice. A mi pogledajte, znači ovo su samo neki od ajeta i neki od hadisa koji dokazuju da Allah te barek vetala posjeduje veličanstveno, veličanstveno lice. Međutim, znamo da ovakav postupak, odnosno ovakva tvrdnja njihova, e, jasno se suprostavlja tekstovima Kur'ana i tekstovima suneta poslanika sallallahu alihi veseleme. Znači oni koji u osnovi negiraju. Ali isto tako postoji druga skupina od tih frakcija koji se nazivaju mufaude. Ko su oni? Oni su znači ti koji prepuštaju znanje o ovim tekstovima, znači koji su došli uh, opisujući osobine koje mi potvrđujemo onako kako su došle, oni to znači prepuštaju znanje o tome Allahu subhanahu wa ta'ala pa kažu da samo Allah zna šta je mislio po tim izrazima, niko drugi. Odnosno, znači da značenje toga niko ne može shvatiti, niko ne može znači razumjeti da su to izrazi bez značenja, da oni ne ukazuju na osobine kako mi možemo da shvatimo i da razumijemo, već kažu da su to izrazi koji se samo uče koji se uče i čitaju. Znači možemo slušati, možemo učiti, ali značenje tome je niko, niko, odnosno značenje toga ne poznaje, niti može razumjeti i shvatiti. Samo jedino Allah te i vetala to razumije. I tako da vidimo da je ovo isto tako pogrešno e, da se ne može prihvatiti jer se suprotstavlja jasnim tekstovima Kur'ana i Suneta u shvatanju i razumijevanju, a isto tako se suprotstavlja jasno putu ehli sunneta, oni koji su znači na istini i slijede E, put poslanika sallallahu alihi veseleme. Znači ima, ima znači isto tako skupina koja pogrešno tumači koja pogrešno tumači sve ove tekstove koji su došli, koji opisuju znači Allah te bareke ovim određenim savršenim osobinama Oni bježe od njihovog vanjskog značenja, spoljašnjog značenja, jasnog značenja, onako kako je to poznato u arapskom, u, arapskom jeziku. Kao na primjer što je došlo ovdje veđe. Svi znači poznavac arapskog jezika znaju da veđe znači, odnosno ima značaj u našem jeziku lica. Kao što je došlo znači u ajetu. Međutim šta su oni kazali za ajet? Jela on kaže وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ostaje samo lice gospodara tvoga u suri Rahman, znači na početku smo ga citirali 27. ajet. Oni kažu da je ovdje ovo već lice došlo kao dodatak bez posebnog značenja. Znači došlo je samo riječ bez posebnog značenja, ali bi u osnovi imalo značenje ostaje samo gospodar tvoj. Ojeb rabuk, znači tako bilo, znači ostaje gospodar tvoj, sve drugo je prolazno, bit će uništeno, e, Allah će uništiti i ostaće samo, samo on. Tako da već kao lice je došao kao dodatak u ovoj rečenici bez posebnog, bez posebnog značenja. Tako da oni pojašnjavaju izraz veđe ovdje da se odnosi na Allahove te bareke o ta'ala biće ostaje samo Allahove te bareke o ta'ala biće znači jedna od tih kategorija prva je koja je negirala pogrešno znači e, e, protumačila, druga znači u smislu da je došao dodatak bez značenja i treća koja kažu ostaje to tako veđe. u smislu znači Allahovog te bareke uzvišenog uzvišenog bića. Imamo od njih koji su znači pogrešno protumačili i onu kategoriju koji kažu za ajet vojebka vajhu rabbik da znači ostaje nakon toga samo Allahova nagrada ili kazna. Pogledajte, znači Allahova nagrada ili kazna. Bježe od onog pravog značenja koje je poznato u arapskom jeziku, a to je da ostaje samo lice gospodara, gospodara Tebareke oteara. Zato kažem vam sva ova navedena značenja koja su oni pokušali da e, protumače i da su neispravna i neprihvatljiva u osnovi, zbog čega se ona suprotstavlja, draga braćo, svatanju i razumijevanju ovih tekstova onako kako su to shvatile prve generacije Selefa. Tako da se to odbija i ne može se, ne može se prihvatiti niti raditi, raditi po tome. Također i svojstvo, znači ova ista kategorija zadnja koju smo spomenuli, e, svojstvo dvije ruke Allaha Tebare Kvetala, oni tumače kao svojstvo Allahove Tebare Kvetala savršene, savršene snage. Tako da kažemo da i ova tvrdnja koju oni znači tvrde i, i tumače nije prihvatljiva, ona je netačna jer se ona suprostavlja jasnoj akide ehli sunneta. Jer to ne može potvrditi niti arapski jezik, jezik niti postoji šarijanski dokaz iz Kur'ana i Sunneta da oni mogu znači nekim dokazom dokazati da se znači kada se spominju dvije ruke misli na Allahu te bareke savršenu savršenu snagu. Allah Đelešanu kaže u suri Sad u 75. majetu ajet koji smo citirali Kale ja iblisu ma mena'aka an tasjuda lima khalaqtu bi jedej astakbarta alin Šta te navelo o iblisu da naučini seždu onome koga sam sa svoje dvije ruke stvorio. Znači, po njihovom mišljenju, kako su oni protumačili, brate, pažnju sada. Znači, po njihovom mišljenju, kada su oni kazali da se ovdje misli, znači umjesto dvije ruke na Allahu te barek vetala snagu, imalo bi značenje, znači šta te Iblisu navelo da ne učini seždu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije moći. Razumijete? Koga sam ja stvorio sa svoje dvije moći. Jer je ovo došla dvojina ovdje, bijedej. E, pogledajte znači kako to treba da se shvati. Ako bi kazali znači po njihovom govoru, da je njihov govor tačan, ovdje bi značenje bilo šta te znači bili su navelo da naučini učini seždu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije, dvije moći. Naravno da ovo ne može ni zdrav razum prihvatiti, niti postoje šarijatski dokazi koji ukazuju na ispravnost ovog znači govora, jer je svima dobro poznato da Allah te bare kevetala. ne posjeduje snage i dvije moći. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ne posjeduje samo dvije snage ili moći, već je opće poznato da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje apsolutnu moć, apsolutnu snagu i nemoć ga nikada ne obuzima niti nešto može uticati na njegovu tebare kvetala savršenu moć i snagu. Razumijete, ovo je jako bitan, znači, način odgovora onima koji negiraju, znači, Allahu tebare kvetala da ima, da posjeduje dvije ruke, odnosno da tumači ruke koje se spominju Allaha te tala u Kur'anu sa snagom na ovakav način im odgovaramo i ovo je odgovor jedan od odgovora ehli sunneta onim novotarima svima koji su znači zabludjeli i zalutali u ovom poglavlju zatim postoje od njih draga sestre koji ruke ili ruku kada se spomene u Kur'anu smatraju da je to Allahova blagodat ili misle znači e, da se misli na blagodat. Što kažem da je opet neispravno. Zbog čega? Znači da e, Allah Đelšana samo dvije blagodati. Znači znači je bilo o Iblisu šta te je navelo da ne učini seždu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije blagodati. Razumijete? Znači Allah nas posjedi dvije blagodati. I mnogi su dokazi koji ukazuju da Allah subhanahu wa atala posjeduje mnoge blagodati koje ne možemo prebrojati. Pogledajte ajet iz sure Ibrahim. U suri Ibrahim u 34. ajetu Allah Žešan kaže وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ I daje vam znači svega onoga što od njega ištite, tražite. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ nakon toga Allah Đelešanu kaže, ako biste pokušali da prebrojite Allahove blagodati, nikada ne biste ih nabrojali niti pobrojali. Jer čovjek je uistinu nepravedan i nezahvalan. Razumijete? Znači, Allah Đelešanu ovdje ukazuje kada bi čovjek pokušao da pobroji blagodate Allah te bareke nikada ne bi u stanju. Pa kako onda se može shvatiti i razumjeti da ajet ovdje ukazuje znači da, da je Allah te bareke stvorio i blisa sa svoje dvije blagodati. Znači ovo odbija se, na ovakav način isto tako odgovaramo novotarima koji smatraju, odnosno pogrešno tumače Allahove Tebare Kvetala riječi bježeći od njihovog spoljašnjog vanjskog značenja, tumačeći krivim krivim znači e, svatanjem i razumijevanjem što u nijukom slučaju nije znači ispravno. Tako da vidimo da navedeni ajti, draga braće i cijene sestre, potvrđuju da Allah Tebara Kvetala posjedi veličanstveno lice, da posjedi znači dvije ruke kojima radi Tebara Kvetala ono što on hoće subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovdje isto tako ehli sunne kada govori o jebka vajhu rabbik. Znači ovdje ostaje samo lice gospodara tvoga. Kažu da je ovdje ispravno shvatiti i razumjeti da ostaje znači samo lice gospodara tvoga i Allah subhanahu wa ta'ala njegovo biće njegova svojstva koja su savršena, vječna, oduvijek i zauvijek, a sve drugo je, sve drugo je prolazno mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kulu šajin halikun ila veđhu. Znači sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sve znači kulu šajin halik, sve će osim njegovog veličanstvenog lica propasti. Znači ništa neće ostati osim Allah subhanahu wa ta'ala, njegova svojstva, njegovo, njegovo biće. Tako da isto tako pogledajte šta su još uh, iz ovoga shvatili, odnosno uh, našo su ukazali sljedbenici e, ehli suneta, znači naši učenjaci, za riječi kurlu šej in halik. Znači sve će propasti, sve će nestati. Kažu da ovaj dio ajeta isto tako ukazuje da je sve osim Allaha prolazno. Sve znači ima svoj kraj. A on, Allah subhanahu wa ta'ala, je jedini istinski Bog koji se obožava. I dijela koja učinimo u ime njega, ona ostaju. Pogledajte, ona ostaju. Za njih ćemo imati inšala nagradu, u protivnom sve će nestati u propašeno bit Znači djela koja se učini radi Allaha te barek istinski ostaju, a sve što se ne uradi radi Allaha, radi traženja njegovog lica, će biti znači ono što će nestati i uništeno na sudnjem danu. Allah Đelšan kaže u suri Furkan u 23. ajetu وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Pogledajte, Allah Žešan kaže ovom. I mi ćemo, znači, dozvoliti da priđu svojim dijelima, da vide svoja dijela, koja će Allah subhanahu wa ta'ala u prah i pepeo pretvoriti. Oni će da vide, znači, na sudnjem danu sva velika djela koja su radili, činili, pa će Allah subhanahu wa ta'ala sve to uništiti. Zbog čega? Zbog čega? Zato što su na Dunjaluku smatrali da je to nešto veliko što rade, krupno, znači da rade zaista velike, velike stvari. Međutim, na sudnji dan kada dođu i kada ugodaju to što su oni radili zaista veliko, Allah sve će to uništiti. Zbog čega? Zato što ta djela, draga braćo, nisu bila iskrena. Nisu bila iskrena radi Allaha te bareke vatala, radi njegovog subhanu vatala veličanstvenog, veličanstvenog lica. A ostaće druga vrsta dijela koja su vječna, koja ne prolazi, znači koja će Allah te bareke vatala sačuvati. Kao što je došlo u sura Al-Kef, u 46. maja djela što on kaže وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا Pogledajte ovaj kuranski ajet. Allah što on kaže, a dobra djela koja vječno ostaju, bit će gospodara tvoga bolje nagrađena i ono što se čovjek može pouzdati. Znači, dobra djela koja vječno ostaju, ona će biti nagrađena do Allaha te bareke vetala i to su one stvari u koje se čovjek može pouzdati djela koja bude iskreno radio radi Allaha te barek i djela koja budu u skladu suneta poslanika sallallahu sallallahu alihi wasallam. E, zatim, znači, vraćamo se na ajet djela Đelšanu kaže Kale ja iblisu ma mana'aka an tasjuda lima halektu bi jedej kunta kunte al alin. Šta te je navelo iblis? Da se, znači, da ne učini seždu onome koga sam sa svoje dvije ruke stvorio. Ovdje, draga braća, isto tako učinjaci navode druge fajde, znači razumijevanja ovog kuranskog ajeta, da e, ovaj ajet ukazuje na neke od odlika Adema ali salatu wasalam, kojima je odlikao Allah subhanahu wa ta'ala Adema na drugim, na drugim stvorenjima, znači na svim ostalim stvorenjima. E, Jedan od posebnih, znači, ovih odlika da je Allah subhanahu wa ta'ala Adema stvorio sa svojim, znači, dvijema rukama. Zatim da je udahnuo, znači život u Adema. Zatim sljedeća odlika da je podučio Adema znači e, imenima svih stvari. Nakon toga je naredio merecima da mu znači seždu učini. I pogledajte, kažu sve stvoreno, sve što Allah Tebare Kvetala stvorio, stvara znači svojom savršenom apsolutnom moći, odredbom i voljom. Kao što Allah kaže u suri Nahl u 40. ajetu, innama qavluna li shay'in idha aradna an naqula lehu kun fayakun A kad nešto hoćemo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, mi samo zato kažemo budi i ono bude. Pogledajte, znači budi i ono bude. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ukazuje da je Adema stvorio svojom, znači voljom i odredbom i zatim ukazuje, znači svim stvorenjima da je stvorio Adema alihi salam, znači sa svoje dvije, sa svoje dvije ruke. Odnosno, ove dvije ruke Allaha te barake rade ono što on subhanahu wa ta'ala hoće, šta on subhanahu wa ta'ala želi i kada on subhanahu wa ta'ala znači to hoće, to znači i radi. U hadisu koji bilježi ima muslim, ovo ćemo spomenuti jednu meselu, znači u hadisu koji bilježi ima muslim od Abdullaha ibn Omera da kaže Kale, kale Rasulullahi sallallahu alihi veseleme Jatvi Allahu azza wa jalla samavati al qiyame Thumme jahuduhunne bi jedihi jumna Obrate paž znači na ovaj hadis Kaže poslanik sallallahu alihi veseleme Znači na sudnjem danu Allah će smotati nebesa na sudnjem danu Zatim će ih uzeti u svoju desnu ruku u svoju desnu ruku, brate paž, thumme jehudu, jehudu hunne bi jedih ili jumna. Summe je kul. Zatim nakon toga će kazati Enel melik, Einel džabbarun, Einel mutekebbirun. Zatim će kazati ja sam vladar. Znači istinski vladar. Gdje su silnici, gdje su oholnici? Nakon toga u hadisu kaže uh, Abdullah ibn Omer da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Thumma yatvil ardina bi shimalihi." Thumma yaqul Enel Meliku maliku Enel jabbarun ayna Zatim kaže, će smotati zemlje svojom ljevicom, pa će kazati ja sam vladar, gdje su silnici, gdje su oholnici. Ako ste znači pažljivo e, slušali, u hadisu se spominje da će Allah te bare kevetala smotati znači e, nebesa svojom desnicom, a zemlje svojom ljevicom. Što jasno ukazuje da Allah Đelešanu ovdje opisuje te dvije ruke koje su došle u Kur'anu, znači u opisu Kur'ana, da je jedna desnica, a da je druga lijevica. Jel tako? Međutim, onaj, stav ehli sunneta, znači prije svega da kažem, stav, ehli sunneta jeste da jednoglasno potvrđuju svi, znači sljedbenice ehli sunneta, potvrđuju da Allah te bare kevetala posjeduje dvije ruke da posjeduje dvije ruke. Međutim, postoji razilaženje kod ehli sunneta da li su te dvije ruke, znači o, oba dvije desnice ili je znači ruka, jedna znači desna ruka i lijeva ruka. Ovaj hadis koji bilježi muslim ukazuje znači da Allah Đelešanu posjeduje desnu i lijevu ruku. A drugi hadis koji isto tako bilježi ima muslim e, gdje kaže poslanik sallahu alihi vseleme Inal muqsitina inda Allahi ala menabiri min nur. Pogledajte, ovaj hadis isto tako, e, pored toga što dokazujemo sa njim, e, svojstvo Allahovi ruku je jako bitan da se shvati da se razumije posebno u današnjim danima, gdje se traži pravičnost i pravednost. Kaže poslanik sallallahu alejhi zaista su pravedni kod Allaha na osvijetljenim imberima odnosno na posebnim verima od svjetlosti, od nura, pravedni. Ko su ti pravedni? U nastavku hadisa ćemo vidjeti. Zatim kaže poslanik sa selem, a Rahman rahmani Zavođa koji će biti sa desne strane Rahmana, milostivog, na sudnjem danu, znači pravedni, ne oni koji krivo svjedoče, koji krivo potvrđuju, koji olahko prihvata i slijede stramputicu i zabludu, nego pravedni, pravični. Pa kaže poslanik sallahu alihi wasallam Vokilta يَدَيْهِ jeminu. A oba dvije, znači, ili obi Allahove ruke su desnice. A obi Allahove ruke su desnice. Obrate pa, znači, hadis ovdje potvrđuje su obje ruke Allahove tebareke vetala desnice. Elazine ja'dilune fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Ko su ti koji su pravedni, koji će biti s desne strane Rahmana, a oba dvije, znači, ili obje Allahove ruke su desnice, kaže oni koji provode pravdu u svojim presudama, odnosno pravedno presuđuju i rasuđuju, isto tako u svojim porodicama i onima koji su im podčinjeni pravdu, znači uvijek pravično rade, pravdu e, pravedno presuđuju i rasuđuju. Pored znači ovog hadisa, kako kažemo, znači da, da je posebno značenje po pitanju nas danas da budemo pravični u našim presudama, donošenjima sudova u drugima i svemu znači što Allah te tala voli kako kaže u inna Allahi yuhibbul i budite pravični, zaista Allah voli pravičnije Znači ovaj hadis i na tu stvar ukazuje. Ali je nama raz dokaz ovdje Wakilta je jemin. A oba dvije Allahove ruke ili obje Allahove ruke su desnice. Nama je dokaz, znači ovdje smo malo prije, znači spomenu hadisu koji bilježi muslim, da će Allah smotati nebesa svojom desnicom, a zemlje svojom ljevicom. I postoji, znači, puno, puno hadisa, znači, ova ono čas nije tema, ovo je jedna posebna mesela kod ehli suneta znači, nije nam te, te e, nemamo dovoljno vremena i prostora da sad iznosimo sve dokaze. Postoji mnogo dokaza, odnosno mnogo hadisa poslanika sallallahu alihi wasallam koji ukazuju da su oba dvije uh, Allahove tebare kevetara ruke desnice, Također, znači, postoje drugi rivajti, drugi hadisi koji isto tako ukazuju, znači, na lijevu i desnu, na lijevu i desnu ruku ili znači druga ruka, uhra, da se spominje znači u hadisima, da se spomene desna i uhra i druga ruka. Tako da se može shvatiti i druga kao desna ili druga kao, kao lijeva, kao lijeva ruka. I tako da kažemo da postoje učenjaci veliki, znači odehli sunat, oni prvi velikani umeta koji su tvrdili da Allah Đelešan na hadisa muslima i drugih hadisa posjeduje desnu ruku i lijevu, i lijevu ruku. Na čelu znači takvi veliki učenjaka je i imam znači ehli suneta Othman ibn Sa'ide mi kojeg smo znači spominjali, kojeg smo spominjali. Zatim Ebu Jala Muhammed ibn Hussein al-Fara isto tako znači smatra da Allah Đelešanu ima desnu i lijevu ruku i svi su naveli to u svojim knjigama i jedan od poznatih, znači danas, Kitabu Tevhid, a autor toga je Mohamed ibn Abdul isto tako znači smatra. jedan od poznatih učenjaka današnjice je Še Abdullah, znači Abdullah Guneiman, isto tako smatra, znači i prihvatio je ovu, ovu znači e, tvrdnju. Dok imamo one učenjake, isto tako dehli suneta, koji smatraju da su oba dvije Allahove tebare kvetala ruke desnice. Da nema znači lijeve ruke, ljevice, nego da su oba dvije Allahove te bareke ruke desnice. I od poznati učenjaka koji to tvrde je ima Mehli Sunneta Ibn al-Huzeime, znači svima vam poznat u svojoj knjizi Kitabu Tevhid, koja govori o svojstvima Laha subhanahu wa ta'ala, zatim imam Ahmed, imam Bejki, kao i što danas poznato šejh Albani koji je smatrao, znači, poput njih. Međutim, draga braćo, o, ovo je ukratko znači da postoji razilaženje oni koji su e, shvatili na osnovu hadisa da Allah Đelešanu posjeduje desnu i lijevu ruku i oni koji smatraju da Allah Đelešanu posjeduje znači dvije ruke koje su znači obje Allahove ruke desnice. A ono što je znači e, veoma važno da mi znamo jeste da su svi oni potvrdili da Allah Subhanahu wa ta'ala posjeduje dvije ruke. Međutim, postoji učenjaci koji su napravili spoj između ovih tekstova. Znači, spoj između tekstova, poput, e, znači, od onih prvi ovih danas, poput Šeibnu Semina, gdje se, znači, kaže da Allah Đelešanu posjedio i desnu i lijevu ruku. Ali, znači, zašto je došlo u hadisu poslanika sallahu alijih vseleme da su njegove oba dvije ruke desnice? Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, kako ne bi onaj koji pogrešno svata i razumijeva Allahove Tebare Kvetala osobine, koji poistovjećuje, znači kada se kaže ruka njemu je odmah u mislima, u posvijesti ruka poput ruku stvorenja. Razumijete? I odmah kada se kaže lijeva ruka i desna ruka kao da ima naks, manjkavosti znači, nije potpun, nema savršenstva u tome, lijeva ruka jer si ti shvatio i pojmio na osnovu svog shvatanja, razumijevanja, poistovjećivanja lahvi svojstava sa svojstvom osobina, pa misliš lijeva ruka i desna kako? Ili kako ćeš napraviti spoj, znači da on ima samo dvije desne ruke. Zato mi ne ulazimo u kakvoću tih ruku lejse ke mislihi nema znači, ne, ništa ne postoji poput njega te bareke ništa mu nije slično, ništa nije kao on. A on sve čuje i sve zna. Gospodar te bareke vetala. Tako znači da postoje učenjaci koji kažu da su tekstovi došli kako su došli, da su njegove oba dvije ruke desnice, a isto tako da postoji desnica i lijevica u smislu da ti to ne možeš pojmiti, ti to ne možeš razumjeti, ti to ne smiješ poistovijetiti, ne smiješ ulaziti u kakvoću toga jer onaj koji ulazi i kao Allahu prepisuje manjkavosti, da posjeduje lijevu ruku i desnu, dolazi sa te strane da kao lijeva ruka odmah je smatra kao što stvorenja lijevu ruku i lijeva ruka nije moćna, znači poput desne ruke kod nas stvorenja. Ne isi spretan sa lijevom rukom kao što si spretan sa desnom rukom. Zatim ne čini stvari sa desnom rukom. Desnom rukom u Kur'anu i Sunetu su došle, znači u Islamu su došle stvari da radi sve dobra, dobra djela desnicom. Kada odjeljuješ, odjeljuješ desnicom. Kada jedeš, jedeš desnicom, desnom rukom. Kada daješ, daješ desnicom. Kada uzimaš, uzimaš desnicom. Lijeva ruka, znači ne smiješ ni jesti, ona se koristi za one, znači stvari, čak i podapiranje posle male i velike, velike velike nužde. Međutim, kada se stvari, e, kada se ove osobine odnose na lahate bare kvetala, one su znači potpuno savršenstvo. I mi prihvatamo znači onako kako je došlo, kako je došlo u sunetu poslanika sallallahu alihi veseleme i možemo znači ako stvari, e, znači shvatimo da se njegove e, ruke desnice u smislu nema razlike. Nema razlike u njegovom fadlu, u njegovom udjeljivanju, u njegovom spuštanju beričeta, davanju beričeta, nema nikakve razlike između desne i lijeve ruke. Kao što ima znači razlike kod nas kod nas kod stvorenja. Na ovakav način se znači može shvatiti, može razumjeti ova mesela i ovo je u kratkim crtama. Ovo znači ima puno toga se govori. Svi ovi učenjaci koji smo naveli ili neka imena od njih su ovo obrazložili znači na puno, puno stranica. Mi smo samo pokušali u kratkim crtama, u kratkim crtama znači navesti. Ono što je nama bitno jeste da čvrsto vjerujemo da čvrsto vjerujemo da Allah te bare kevetala ima i posjedi dvije ruke s njima stvara, radi, uzima ono što on te bare kevetala hoće ne ulazimo u kakvoću njegovi savršeni ruku, niti zamišljamo, niti pokušavamo to pojmiti. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala iz navedenih hadisa, znači kuranski ajeta, isto tako posjeduje svoje veličanstveno, savršeno lice. Toliko, draga braće i poštovane sestre, za večeras molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, učinju od onih koji slijede Kur'an i sunnet, E, puta shaba i oni koji su slijedili, slijedili ashabe, da oprosti nama, našim roditeljima, da uputi naše zalutale, da nas ujedini na pravom putu, zbliži naša srca, ujedini naše safove, da pomogne muslimanima u Bosni, a isto tako znači i van Bosne. Subhanak Allahumma hamdik, ashadu an la ilaha illa ent, wa atubu I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi i mene i vas za ovo što smo večeras pripremili, ovo što smo večeras saslušali, poslušali i da slijedimo ono što je najljepše od toga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.